Malpli da legantoi en Brasilo. Faca institucio pri sociae datumoi en Brasilo publicigis antau longe freshan enqueton pri la cutimo regule legi libroen en citiu lando, cae la resulto estas mal tranquiliga. Unua foie oni trovis che la plimulto e la brasilanoi ne regule legas libroin. Ali vorte, quindec tri procentoi e la interviuitoi ne legis ec parton de libro dum la tri monatoi anta la demando, cae tio inclusivas literaturon, didactica in cae religia in libroine, ciel la biblio, ciu papere, ciu per ecrano. Oni interviuis pli ol quin mil en ducent hoc municipoi. Tio signifas che perdigis prescau sep milionoi da legantoi en Brasilo dum la lastai quin iaroi. Se oni calculas ec de la iaro du mil dec tiam la perdo atingis pli ol dec unu milionoin. Temas pri rapida multenombra perdo de homoi quiui regule legas libron. Tio ocasas et in la unua grada lerneioi, quiui prisorgas infanoin en agio quia moni plei intense devus stimuli legadon homoi quiui legis uno tutan libron dum la mencitai trimonatoi de la enqueto estis nur dudec sep procentoi, cae falis ancau la mesuma quanto da libroi legatae de cutimae legemuloi dum unu iaro. Se one demandas quiom da literaturae vergoi estis legitae dum la lastae quar monatoi, tiam la respondo estas mesume duono de libro. Curiosae estas la datumoi relate la agio de cutimae legantoi. Plei multe, hoc dec procentoi, estas infanoi inter la dec unua cae dec tria agio iaroi, pro la lerneae didacticae libroi. Cresketis, ancao, la cutima eleganto e pli ol sepdec iarai quiam oni demandas la interviuito in april iliae aliae cutimoi dum libera tempo oni trova crescantan quanton en interreto cae en messagilo e whatsapp ali flanke falis la cutimo spekti televidon sed ciam oni demandas pritio, cial la interviuito ne legas libroin, tiam la plei oftei respondoi estas, mancas tempo, mi ne chartas legi. Pli multe da virinoi ol da viroi havas la cutimon regule legi. La quanto da cutima elegantoi en Brasilo forte varias de regiono al regiono. En la nordorienta regiono trovidjas la plei granda procentajo de ne Tamen, signifo plena excepto, estas la Brasilia statu Seara, quio enhavas la plei grandan quanton da legemae homoi. Ne hazarde, char en tiu statu onis tarigis viglan politikon por plibonigo de publicae lerneioi iam de plurae iaroi. Se oni pripensas la aferon de legado de libroi, estas prescau necompreneble che homoi forlassas tion cutimon. Legado, ancau scribado, plibonigas la homan cogno capablon, el volvas la intelecton cae la imag povon, plibonigas la rezon capablon, la critico povon, la interpreto povon. Gi pli amplexigas la vortostocon, preventas demenson, cae estas tre plesuriga cutimo. aldo homo homoi forlasas tian sanigan cutimon? Ciu tio ocasas en la tuta mondo? Cio relate alla esperanta con un numo? La respondo al cetiui demandoi eble trovigas sur la ekranoi de niai telefonoi.